kuri mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro Eric w'imana ari mu buhinga bw'ibyuma amakuru ndabashikiriza kuri no mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amakoperative mirongo itatu n'abiri y'urwaruka rwo mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura agiye kuzoshigikirwa n'umugambi w'igihugu paejo usanzwe ujejwe gushigikira urwaruka ibyo ngo bizotwara amafaranga agera ku miliyoni amajana abiri z'amarundi itegeko rikingira abagendana umugera wa sida ryo mu bihumbi bibiri na gatanu ngo rirakwiye guhinyanyurwa mu ntumbero yo gufasha ko abagendana uwo mugera agateka kabo kubahirizwa ntibyashyikirijwe kuri uno wa gatandatu mu ntara ya gitega ariko harahimbarizwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya sida nayo ikigo cy'abagendana ubumuga cyitiriwe umweranda yohani bosiko cimuyinga gisaba leta dasubiye kubaramutsa nawe mpejeje kubibabwira imiliyoni amajana abiri z'amafaranga y'amarundi ni z'umugambi w'igihugu ushigikira urwaruka payeje ugiye kuronsa amakoperative mirongo itatu n'abiri y'urwaruka ruba mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura byashyikirijwe kuri uno wa gatandatu nurongo ikigo centre jeune kamenge kijejwe gukwirikirana ibikorwa bya paeje mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura patiri alphonse ndabiseruye amenyesha ko imigambi y'uburimyi ubworozi hamwe no kudandaza ariyo nyamukuru izorangurwa n'ubwo rwaruka rugatera kamo n'urundi rwaruka gukura amaboko mu mpuzu bijukire kwitunganiriza imigambi y'iterambere uyu munsi twashatse kugurura icese ibikorwa by'umugambi w'igihugu witwa payeje uha ibikorwa ugwaruka ibikorwa bizobateza imbere bizobabesha tumaze indwi twaratanguye mu bisanzwe ariko uno munsi dushatse kugurura icese n'abo dukorana bose bahari ikigo payeje abashinzwe intwaro muri komine mu mazone no mu makartiye abarundi turakeneye guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira tuje mu iterambere kandi hamboniyeho kanya ko gushimira umukuru w'igihugu yamakebura gutegura abantu ngo bahinduke turabe imbere icyo kinyigisho tumaze indwi yose dukora mugabo tuzoshishikara muri uyu mwaka wose duherekeza ubwo rwaruka tubigisha tubajijura kugira ngo bahindukire inzira y'amajyambere hanyuma ibindi bikorwa nibyo bonyine bitoreye gukora mu maporoje mu migambi ni ukuvuga rero mu ndwiza bazotangura kwiga ibijyanye n'ibyo bazokora gukora imikate kurima umuceri kwimbura ibizinu kudandaza n'ibindi bikorwa byinshi bateguye kuko n'amakoperative mirongo itatu n'abiri imwe yose irafise igikorwa izokora reka eh. uwo mugambi w'ibikorwa nyine mutanga ujo n'umunsi eh. uzotwara uburyo bungana gute turana n'amakoperative baranditse umugambi bazawushikiriza hanyuma koperative yose ironke imiliyoni zitanu turazi ko hariho abandi batanga imigambi yabo muri paye menshi bakaronka yarengayo mugabo aba aye dutanguje ni amakoperative mirongo itatu n'abiri imwe yose izoronka imiliyoni zitanu nk'urongoye ikigo cya centre jeune kamenge na kaye kamo mutera ugwaruka bijanye n'ibizi kwishingira imigambi kuja mw'ikoperative bizirana n'amanyanga kuko je mvuga ibintu bitatu bihambaye ubwenge umutima n'amaboko ubwenge rero butarimwo umutima bucika ubwenge amayeri nicyo gituma twabasabye aba baje muri koperative bati ko mutanguye koperative tora abantu muri kumwe mwizigiye nimutora abantu b'abanyanga abo bantu bakwega amaguru bareke bakuremo hakiri kare ejo bazobagora amajwi tuyakesha jean marie vianney ngendakumana nayo rwaruka rwahebye amashuri kubera gutwara inda rutifuza rusaba koroherezwa mu gihe bari kubasaba gusubira ku ntebe y'ishure abavyeyi nabo nyene ngo ntiboce babakumira mu muryango kubera bahuye n'ico kibazo bivugwa na Nike Karitunze hari mu ishire hamwe ry'abagide mu Burundi mu gihe kuri wa gatano bari ko baganira n'ugo gwaruka kucokogwa kugira rufatwe nk'abandi bana ari kuri mikro ya mugenzi wacu Jean Marie Mayonga ni umugambi rero ukorera kuri sante sexuelle reproductive uh, ukaba wifuza yuko imbanyi zisa nk'ahataragera mu rwaruka cyangwa zitifujwe kugwaruka rw'imyaka cumi gushika kuri mirongo ibiri n'inzu baha inyigisho zo gukinga izo mbanyi zisa zitifujwe zohagarara cyangwa zikagabanuka hama uno munsi rero twari twabatumiye mu kiganiro aho abajene batwaye izo mbanyi zitifuzwa uh, bashikiriza amamesaje yabo twabashikirije ayo mamesaje niyo dushaka ko hataragera ah, rutoba intandaro y'uko ubuzima bwabo bw'ishuri buhagarara ko leta yobiraba mu gihe batwaye izo mbanyi bakasubizwa ku ishuri batarenze kubasaba ko bazana ibipapuro barinda kubasaba ko bagarukana kugira ngo bashobore guhenyategra iryo shuri ababyeyi turifuza ko bufasha uko rwaruka mu kubaronsa ayo makuru ku buzima bwerekeye igitsina cabo bakadufasha guhanura guhimiriza ubwo rwaruka ku byerekeye ubuzima ndoragitsina makuru ajyanye n'umutekano hari ikiziga cy'umuntu w'umugabo yoba afise imyaka nka mirongo ine cyaraye gitowe mu ishyamba cyimeza murehe aho bita mu iyanza ya gatare ni muri busoni intara ya kirundo abamubonye bari bagiye gusenya bakavuga ko basanze yambaye agahudu ko munsi akaba atakimuranga bamusanganye cerekana iyo ava uwo mugabo ngo nta gikomere na kimwe yarafise ku mubiri nk'uko umusitanteri wa komine busoni abivuga bikaba kandi ngo bitaboneka ku mubiri icyo bacamwishe disimasi ntezimana amenyesha ko ikiziga ciwe cyabaye kirajyanwa ku ivuriro ry'ibyanzo muri komine nyene amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu ngo birakenewe ku itegeko ryo mu bihumbi bibiri na gatanu rikingira abagendana umugera wa sida rihinyanyurwa kugira agateka k'abagendana uwo mugera kubahirizwe ni igisabo cy'uwaserukiye abagendana uwo mugera mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya sida angene ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahamagarira urwaruka kutiruka kiramaronko yo soko ryo kuja mu ngeso mbi ni mu gihe cegeranyo c'umugambi w'igihugu wo kurwanya sida peneles cyo mu mwaka uheze cerekana ko urwaruka ari rwo rwandura ku bwinshi uwo mugera ni tubaza mugenzi wacu ome hari hariya mu ntara ya gitega muri ivyo birori ibyo waserukiye abagendana umugera wa sida asanzwe narongoye ishirahamwe RNG Plus ry'abagendana uwo mugera abona ko bishoboka ariko akagaruka cyane ku itegeko ryo gukingira abagendana uwo mugera ryo mu mwaka wa bibiri na gatanu abona ko ari inzitizi kuko uko ryubatswe kubwiwe rituma abagendana uwo mugera basuzugurwa bakabura ijambo mu kibano no gukumirwa mu butsi muganga Sylvain Nzeyimana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida agaruka ku ntambamyi zituma uwo mugera utaranduranwa n'imizi mu Burundi ati hari abana bataronka imiti hamwe n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ibiri n'ine muri bo abihereza ibiyayuramutwe abakora ubuhumbu kubera kubura ubuzi hamwe n'abagendana ubumuga bandura ku bwinshi bigatuma ibitigiri by'abagendana uwo mugera byiyongera uwaserukiye ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi washimira leta y'u Burundi kubwira yerekana mu bikorwa byo kurwanya sida ati Amerika ntizohengeshanya gufata mu mugongo Burundi mu bijyanye no kurwanya sida Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahamagarira urwaruka kutishinga amaronko wabona ko ari imwe mu mvo zituma uwo mugera udahera mu Burundi yifuza ko uwo mugera bakazimanganya ubuzima bwa kiremwa muntu Dr Sixte Vinyini Muraba harongoye uwo mugwi abishikirije mu gihe buri genekerezo rya 10 kigarama umwaka ukutashe uburundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe hagati y'akazi na muntu avuga ariko ko ashima ingene ubutungane bushiramwe inguvu mu guhana abantu bashaka kurengera ubutungane asaba abanyagihugu kwama bashikiriza inzego zibijejwe igihe babonye ahagati y'akazi na muntu katubahirijwe agasaba na leta kwama yubahiriza amategeko mpuzamakungu yateye ku mukono yo kubahiriza agateka kazina muntu ito gishira kwa makori ku migambi mito mito ibasahiriza kuko inyungu kironka ari zifasha abakigana Constantine Nshuti n'amagara umunganizi w'umushikiranganji ajejwe iterambere ridakumira yamenyesheje mu rugendo yagize muri ico kigo kuri wa gatanu k'ubushikiranganje atacho butazokora ku neza y'ico kigo ni nkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver Barundi Ico kigo citiriwe umeranda Yohani Bosiko c'umuyinga ngo gisanzwe kidafise uburyo bwo kwakira abagendana ubumuga bose bakeneye kucitura kubwa mama Maria Habimana umuhuza bikorwa muri ico kigo ngo nivyahuha birashoboka ashobora guhuhuka kuko leta iri kwishaka gutoza amakori ku migambi mito mito y'icyo kigo mbere nk'aho cyahora kidandariza imitobeho hakaba hamaze kugarwa intambamyi novuga nti zoba zije zubunyura nuko aho twahora dukura uburyo bwo kubatunga muri ya migambi mito mito duheruka kuronka amakuru atubwira yuko natwe twoja mu gitigiri cy’abandi badandaza tukaza turariha amatagisi muri obere ku kwezi ku kwezi agasaba nyabona ko leta y'uburundi yo kwisunga amasezerano yagiriraniye na ekleziya Katolika yiswe accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Burundi sur des matières d'intérêt commun mu gifaransa nayo Tantine Nshuti n'amagara umunganizi w'umushikiranganji mu vyajejwe harimo gushigikirana mu rugendo yagize muri ico kigo ku muhingamo wa gatanu akaba yemeye ko ubushikiranganji buzokora igishoboka cose mbere bukabandanya bushigikira ico kigo nk'uko bwama ivyo vyose dushobora gukora tuzobibokorera hama kandi biranoreka kuvuga yuko tugiye kubandanya dukora ibyo twari dusanzwe dukora na cyane cyane mu kuriha amatara n'amazi mwamenya ko icyo kigo gisanzwe cyakira ku mwaka abana bagendana ubumuga bashika mirongo itanu biga bagitahamo n'abashika cumi na batanu ku kwezi baza kwivuza tekraveri barundi muyinga radiyo isanganiro tuvi muyinga tuje mu ya kirundo aho buramatari asaba kuronswa ibikoresho byofasha mu guca imikobeko mu ntumbero yo gukingira ibiyaga kuko ngo y'ibiyaga bikingiwe umwimbu uraheza ukiyongera yabishikirije ku munsi mpuzamakungu wahariwe igiti wahimbajwe ku rwego rw'igihugu ku mutumba wa marembo muri komine ya busoni kuri wa gatanu umushikiranganji hajeje ibidukikije akamenyesha ko umurindi wo guca ibiti ku mwaka usumba umurindi wo kubitera n'inkuru tubaza Agnes nawe mpagaze imibyaro y'ibiti irenga ibihumbi ijana byo mu bwoko bw’umutarabanyi nibyo bitegekanijwe gutegwa muri uku kwezi kwa Kigarama aho imibyaro igera ku bihumbi mirongo itatu yatewe ku nkengera z'ikiyaga cohoha mu ntumbero yo gukingira ikiyaga intara ya kirundo ifise ibiyaga munani ariko muri ivyo biyaga munani bitatu vyonyene nivyo bimaze gukingirwa arivyo na gitamo gaca mirindi na gweru nk'uko bishikirizwa na buramatari w'intara ya kirundo aho amenyesha ko inyuma yo gukingira ikiyaga gweru umwimbu w'amafi wiyongeye aho muri ico kiyaga akavuga ko hashobora kuboneka ifi ipima ibiro mirongo ibiri ifi nazo ziramaze kugwira cane ubworozi muri izo fi rero umushikiranganji ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi amenyesha ko umurindi wo guca ibiti ku mwaka usumba umurindi wo kubitera ngo ibyo nabyo bigategwa n'umurindi munini w'ikoreshwa ry'ibiti n'abanyagihugu yongeye ko yerekana akamaro ko gutera ibiti ndetse no gukingira amashamba kuko kenshi bifasha mu gukinga impanuka ndetse no mu gukinga inkukura eh, turetse akamaro amashyamba mu gukwega imvura amashyamba adufasha mu bitari bike bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose yaba mu kuyikora ko mu guca ibiti bifasha mu bitari bike eh, kuyahamwo imiti amashyamba atanga akayaga keza akaminina amazi maze tukaronka amazi meza akamenyesha yuko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri amashamba n'ibibamwo vyiyongeye biva ku bice bitatu kugera ku bice munani yamenyesheje yuko kandi hategekanijwe yuko gushika mu mwaka w'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatanu ko ibyo bice biteze ko byo kwiyongera gushika ku bice mirongo ibiri aho yahamagariye abanyagihugu ndetse n'indongozi gufasha mu gukinga amashamba ndetse no kuyakoresha neza ku vyerekeye intara ya kirundo yamenyesheje ko ico kibazo agiye kugishikana imbere kuko iyo ibiyaga bikingiwe umwimbu uheze ukiyongera mu kirundo anyesi ntamumpagaze ku bwa radiyo isanganiro urakoze anyesi amakuru twari twabateguriye ni hano duciye tuyasozerera mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye